Matayo esura ya munana Oruo Yesu yarugira ibanga akasongoka embaga mpango emuondera aolebo mbemba amugoba ambanda mirana agamba ati mukama kawa kuenda wakunyeza Yesu ayimkio mkonda akwato mbembe na agamba ati ninyenda oyere aonka bibembe bimuwao ayera Yesu amugambira ati Oramanya otakugira kyo wagambira muntu ekiriyo ogende oyoyoreke omukwani oshuboe ogire kiongo ekyo musa ragire akabonero ako abantu baramanyirawo kayabaire yataka perenaumu omukuru wabaishairukare aija mugoba goba ati waitu mkama waitu omwiru wanga akabiro rubaju aliombusha sobu Yesu amgambira ati ndaija mukize Kionko mkuru wabaisherukale amuororati mukama ndagirwe iwe kutamwange shana ogambe kigambo kishaye omwiru wange arakira arwenshonga inyendi muntu alikutwarwa kandi nanye nintwara abayishirukale ngambira omonti ogende maragende ondijonti oije maraije ngambira omwiru wange nti koleki akikora Yesu kaya muulira atangara agambira nababaire bamuondeira ati nimbagambira mazima omuri Isiraeli tinkabona gamu muntu aina okwesiga nkoku kamba gambire bangi baliruga oburuga izoba nobugwa izoba bashuntame na Aburahamu Isaka na Yakobo akiuro ombuka mabwo muiguru Orwaba na bengo mabalishangwa abana girwe aeru omumwirima omwonimo abantu balichulira bakanena amaino ashuba agambira omukuru wabaisherukarati iroko nkoko wa yesiga bibe bityo aliwe omukanya kalinya konene konene omwana akira Oro Yesu yatairo mwa Petero abuna nyina zaara Petero okwabya amikiro omushwago amkwato mkono omushwago gumuwao aimuka amtagaitira waigorobwo bamuretera bangi ababaire bakwetwa mastani yagabingise kigambo kyonka nabarwire bona abakiza ekikikabakiri kyokugobeshereze kyagambirwo murangisa yati obujegebwa itwa kabutwara bwababwe nendwara zaitu yazetwek ao oro Yesu yaboine mbaga mpangwe mzingo ile aragira kushabuka kugyabuseri omwegesa wa mateka ija mugoba amgambira ati mwegesa bona mbaliyo ndakuondera Yesu amgambira ati emia egira emina nebinyonyi bigira ebishunkuri kyonko mwana w'omuntu tagira bwegeko bwa mutwe omwege sibondijo amgambira ati mukama kamba nzengenzi ketata kyonka yesu amgambira ati ompondere oleke abafu bazike abafu babo Oro Yesu yatairo mbwato abegesi bwabe bamuondera awenyanja ekirumbana muno obwato obgoba akugundwa abayengo kyonka wene nachangwanagire abegesi bwabagenda bamusisimura ibagamba bati tukize mkama twafwa ababaza ati kubakini mutina inywa bantu abaino kwesiga kuki awaimuka kabukiro muyaga nenyanja abawo bucurezi bungi abantu batangara nibagamba bati ogumuntu wangeliki omuyaga nenyanja kumuulira oro Yesu yagobire buseri omunsi yabagerasi abantu babiri ababaire bakwetwa masitani bamugoba bakarugo munyanga maraba kabali bagwa kubi nangu taliyo yatwarwaga mwandogo bakunga bati Lotwenza kiwo mwana wa ruwanga waita kunukutusha saa muno akaje kaitu kataka gobi aobu yobwempunu zingi bukababuli omkatambi kake kurugamba libali nibulia amasitani gamtagiriza agati kuna bano tubinga watusindiko mbuyo bwempunu yesu agagambira ati mugende gabarugamu gataao mu mpunu obuyobwo na buligita buturenguka bulengo bugya omuyanja abashumba bairuka omukigo mukigo nibabarura kantu babarura nebyabaire ababayire bakwetwa mastani ekigo kyona kija kubonangana na Yesu kaba mboine bamtagiriza rugiro munsi yabo